tubashikiriza kuri uno mutaga aya nayo akagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amazu arenga kuri mirongo itanu niyo amaze kumenyekana ko yasambuwe n'imvura yaguye ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu muri zone imwe ya buterere ningaha mu gisagara cya bujumbura bene ayo mazu bagasaba kugarukirwa ko nayo Ruhuriki ruhurikiye mu mashyirahamwe afatwa mu mugongo n'urunani rw'ayandi mashyirahamwe mu burundi reja rurasaba abo bafata mu mugongo mu migambi yabo rw'ibizo batuma atabanye politike babakwega kwegera mu bikorwa bitosekaza amahoro nayo kuri uno wa kane icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo hari imbere y'inama nshingamateka aho ari gushikiriza icegeranyo cy'amezi atandatu Ah, mu bikorwa byaranguwe n'ubushikiranganje bukukira ibyo biro byiwe tubafitiye kandi n'igice cya kabiri cya bucana yandi y'ubutungane mu bijanye no kwivuna ariko hakurikijwe amategeko sangwa ikatse bagasaba ko ibikorwa byo gusanura isoko yabo byahagaze byosubira kubandanya mu biro by'umukuru w'igisagara cya bujumbura bagahumuriza abo badandaza ko vuba bashobora gusubira mu isoko ryabo ariko ngo habaye igikorwa nuko abo badandaza batarishe nk'uko byari bitekanijwe ni inkuru twateguriwe na Jean Vianney Ngendakumana ntacyo tuhafata ntacyo tuhanoba ntacyo tuharonga n'abandi bari ko barakorera mu masoko abo ni bamwe mu badandariza mu isoko fata kibanza yo muri zone ya Kanyosha nga mu gisagara cya Bujumbura bamenyesha ko kuva bakugwa mu isoko bahora badandarizamwo iheruka gusubirwamwo bakora bahomba rimwe na rimwe bagahakwa kubura ibitunga imiryango yabo baratwimuye urabona ko baje kuduta mu ishyamba ntacyo tuhafata ntacyo tuhanoba ntacyo tuharonga bagifise utwo badandaza kubwira twinjire natwe dukore nk'uko twari dusanzwe dukora nicyo dusaba leta canke umukuru w'igisagara cya bujumbura akaraba ko yandi yuguruwe ko natwe twokugururirwa ibikorwa tugatera imbere kugira ngo dutangure gukora natwe kubona isoko itaratangura gukora ngo abo badandaza babifisemo uruhara kuko ngo batariha neza amahera akenewe mu kububakira ivyo bikaba bishikirizwa na David Ndayisenga komiseri w'iyo soko kuva aho hasorehewe intonde z'abadandaza harabaye amasezerano hagati y'ishira hamwe arubuko yubakira abadandaza amakioske indani hanyuma abadandaza ntibahejeje ngo batange amafaranga nkuko bari babisabwe ko twagiye turabibona hariho ko abadandaza bamwe batashoye kuza baratanga ayo mafaranga neza Fredy Mbonimpa arongoye igisagara ca Bujumbura amenyesha ko bagiye gukora uko bashoboye kose kugira isoko ya Kanyosha yugurugwe kuko ngomeri iriko irahomba amahera y'amakori kibazo gisigaye nico mu Kanyosha twaraganiriye n'abadandaji turiko turaraba inyishu yihutirwa tubone yuko tuzoshika iki gice ca mbere c'umwaka nayo nyene yatanguye gukora kuko iyo tariko zirakora ni duhomba amahera ari kwinjira mu gisagara ca Bujumbura mu masoko koko yasubiwemo ngaha mu gisagara cya bujumbura uko ari indwi abiri yonyine akaba ari atarasubira mu bibanza yahozemo ayo nayo ni kanyosha na kinama Jean-Marie Vianney Ngendakumana tugushimire tuvenga mu gisagara ca Bujumbura dukwitire mu ntara ya Cibitoke aho gwaruka ruhurikiye mashira hamwe afashe umugongo nishira hamwe reja gwaje ruserukira abandi mu ntara za Bujumbura urwaruka ruhujwe n'ishyirahamwe reja ruserukira abandi bo mu ntara za bubanza bujumbura meri bujumbura rirare na cibitoke rusaba ko imigambi yabo yoshigikirwa rugashobora kwiteza imbere aho rero urwo rwaruka rushoboye kwiteza imbere ngo bizotuma rudasamaza n'abanyapolitike mu guhendeshwa amafaranga ibyo nabyo ngo bigashobora kubakwegera mu bikorwa byo guhungabanya amahoro n'umutekano ubwo rwaruka ntiruharira ko ruserukiwe mu nzego zitwara mu burundi ariko rero baserukira ngo ntibagenda bashikiriza ingorane urwo rwaruka rufise bobo kenshi na kenshi ngo batabiteza imbere cyane mu miryango yabo mugabe neza y'urwaruka bakayibagira naho ari uko nshimirimana silvestre asanzwe ashinzwe ibikorwa mu ishyirahamwe reja ryari ryakoranije urwo rwaruka abasaba ko boshigikirana reka bakani bayitoza ageza amatora akanabahimiriza kumva ko imigambi y'urwaruka ari yabo ibyo bigatuma bagira inguvu na mwarijya ngo ari benshi mu gihugu aho rero urwo rwaruka rukaba rwari rumaze iminsi ibiri ruriko rurarabira hamwe byaranguwe mu migambi rufashwa n'iryo shyirahamwe reja mu cibitoke alexi ndayiragije hadiyo isanganiro alexi ndayiragije urakeneye tuve ngaho mu cibitoke dukubitire mu ntara ya ngozi aho abantu barenga gato ibihumbi mirongo itatu na bitatu aribo bahawe impapuro zerekana amavuko yabo ibyo bita extrait d'acte de naissance mu rurimi rw'igifaransa muri iyo ntara ya ngozi mu mezi ane ya nyuma arangiza umwaka wa n’umunani atanazi kibinakanwa ajejwe igisata ndanganzandiko muri iyo ntara kavuga ko hasigaye haza abantu bake kwiyandikisha ngo ivyerekana ko ibihumbi cumi n’indwi bari bizigiye ko bisigaye hasigaye abantu bake agahamagarira abasigaye inyuma gukurikira akarorero kabandi Apollinaire Muzagara abantu bahabwa izo mpapuro zerekana amavuko y'umuntu abavutse inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani igihe hatangura igisata cy'inzandiko ndangamuntu mu burundi ariko batandikishijwe n'ababyeyi babo kuva isekeza rya mbere ritanguye mu kwezi k'umunani bibiri na cumi n'umunani ryo kwandika mwene abo bantu gushika mu mpera z'uwo mwaka mu ntara ya ngozi basanze hasigaye abashika hafi ibihumbi cumi n'indwi batiyandikishije ku bihumbi mirongo ine na bine n'amajana indwi mirongo icenda bari barindiriwe kibindakanwa atanazi arongoye igisata ndanganzandiko mu ntara ya ngozi avuga ko mu mvu zatumye batiyandikisha bose imbere y'uko umwaka uhera harimwo ko ibitabo registre mu gifaransa vyigeze guhera baca barindira ko UNICEF bafashisha ibindi ibyahavuye biboneka mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2019 gutyo iyandikwa rirabandanya agasaba rero abataraza kwiyandikisha kunyaruka kuko ngo ikiringo cyo kubandika ku buntu giheze bazoca bariha amande yo guceregwa nk'uko amategeko abivuga hano makuru mu kirundi arabandanya kuri hadiyo isanganiro mushobora no kudukurikirana ikibiriraho kuri facebook cyo kimwe no ku mirongo yacu ya fm nicyo kimwe no ku buhinga bwa none we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orge tubandaniriza no makuru mu kigobe aho nababwiye ko kuri uno wa kane icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sidimwe ari imbere y'inama nshingamateka aho ari kwishyura ariko arashikiriza icegeranyo cy'amezi atandatu y'ibikorwa by'ubushikiranganje bukokira ibiro byiwe hadisanganiro yarungitse mu kigobe Leonce bitariho mwaramutse Leonce Twakuramukije twari duhije kuvuga ko umukuru icegera ca mbere cy’umukuru w'igihugu ariko arashikiriza uh, icegeranyo mbega ibikorwa biriko bigenda gutega Leonce aho bari ko bashimikira cyane cyane ku bushyikiranganji bw'intwara mu gihugu hagati benshi barabugaruka ko mugabo si ubwo gusa bikaboneka rero ko barajwe ishinga n'igwirirana ry'abantu mu burundi uwandurukije ibibazo ubwa mbere ni n'umukuru w'inama nshingamateka yashyikirije ikibazo cy'igwirirana ry'abantu mu burundi warakwiye kuba itegeko rigenga igitigiri cy'imbyaro mu miryango ngo abantu ngo ntibanganya ubushobozi bwo kubyara no kurera kuko kubyara urazi ko kubyara no kurera umuntu usanga abyara abana cumi cumi na batanu yanitanze ko akarorero ati mbega data na mama bambaye bakanyitanya benda je nkabangira icenda kino gihe eh, mu bihe tugezemo haracari uburyo abantu bose bashobora kubwira ku buryo barera abana icyenda mu muryango canke barenga eh, ibyo kwigisha abarundi gukunda igihugu nabyo nyine ngo birakwiye gutomogwa neza ukabona yuko afite akangonongono haravugwa n'ikibazo cy'ideni uburundi bufise mu muryango wa afurika y'ubuseruko muri ibi bihugu uburundi ugasanga barafite ngo iyi deni kandi bigatuma ngo hariho abo usanga babutwenga ni ukuvuga rero yuko ngo bikenewe yuko boraba neza ingene ayo madeni ibyo bihengera uburundi bufise boraba ingene bija barabyuzuriza ayo madeni akahava havuzwe e, n'inyubakwa z'abaserukira uburundi hanze e, zegukira kandi uburundi nk'i eh, dodoma muri tanzania yagize ababiba mu gihugu cya etiyopiya ariko harubakwa inyubakwa zegukira uburundi ku baserukira burundi nyine muri ibyo bihugu eh, eka n'ahandi eh, urongoye sena inama nkenguzamateka wewe aranashyikiriza icyifuzo cy'uko uburundi bwakomeza kurondera ubucuti bushasha n'ibindi bihugu ku buryo umuntu uwo ari we wese aho hantu hashasha uburundi bwunze ubucuti Eh, yogenda yumva yuko yisanzuye aravuga nko muri nko mu burusiya muri turikiya n'ahandi ubushyirangangira rero placide bukukira ibiro by'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni cumi nk'uko babishikirije ubwo bushyiranganji ahanini yagarutse ko ni ubw'intwaro mu gihugu hagati bw'umutekano mu gihugu ubw'imigenderanire y'uburundi n'amakungu ubw'ukwivuna abansi ubw'ubutungane ubw'injira ry'uburundi mu karere ko mu muryango wa afurika y'ubuseruko ubwintwari ibereye ubw'ukwegereza abarundi intwaro icyo bita desantarizasiyo ubw'abakozi n'akazi hamwe n'ubwo natwe dukukira ni ukuvuga ubw'ibinyamakuru n'amaradiyo leonce ngira ngo mu kegera cya mbere cy'umukuru w'inama kegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ntaratangura kwishyura abashinga amateka n'abakenguza amateka kino gihe baracari mu muce wa mbere w'ibibazo eh, baracari mu muce wa mbere w'ibibazo ni ukuvuga yuko uwo muce wa mbere uheze araja gutanga inyishu hanyuma ngira ngo ngira ngo baraja no kugira umuco ugira kabiri kuko inama yashinga amateka na nkenguza amateka bakoranye urumva ko atari bake urakenuye Leonce kumbure niwahindukira wahindukira uraheze inkuru itomoye urakoze cyane ego tugaruke ngaha muri studio ariko tukabibutsa ko icegera ca mbere cy’umukuru w'igihugu ariko ari arashikiriza icegeranyo imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye tubandanye ano makuru mu kirundi amazu arenga mirongo itanu niyo amaze kumenyekana ko yasambutse mirongo ibiri n'icyenda nayo ibisakazo biraguruka bivuye ku mvura yaguye ku muhinga mukuru uyu wa gatatu muri zone ya buterere ni ngaha mu gisagara cya bujumbura ayo makuru akaba yemezwa n'abarongoye intwaro bene ayo mazu bakavuga ko ayo mazu yasambutse biturutse ku ruzi kinyankonge ruva muri quartier ya Carama bagasaba ko ugo ruzi gotunganirizwa inzira Moise Misago yashyitseyo bene ayo mazu bavuga ko muri kino gihe bari mu kangaratete uyu mukenyezi we inzu yiwe yabomotse atari muhira ibintu byiwe biratwagwa muri kino gihe asabye indaro mu babanyi mvuye iyo mva ari uwukoresheje akandi kantu arampamagara arambwira ati burya we naho uri hiyo wonyaruka ukaraba muhira kubera wowe inzu yamaze kubomoka ntiwaze ngo ahitira kimuza gusanga mu nzu kujya kukuza ngaha n'akana ku mugongo n'agacuko twari twanajyanye burya nshyitse ngaha nasanze hameze ukunyene ndahashyitse nasanze inzu yamaze gutemba nsanga yatwawe nsanga ubuntu umwe bwatwawe ubundi bwanyagiriwaho ubundi abanye babunyokoreye ubu nawe inzu yiwe yagurutse amabati ati amagogwa ntasigaye andi umugabo wiwe aherutse kwitaba imana jewe ndafise indambara ndagwaye umugabo nje yapfuye amezi abiri aya inzu inzu yiwanje yose iragenda n'amabati yose yaragiye irangora cyane cane gose n'urya muyaga wejo imvura iguye abanyabuterere bagira ubwoba bwinshi abajeje intwaro bo hasi bakabwa ko amazi yateye ayo mazu yo muri zone buterere yazananye uruzi kinyankonge avuye mu muferege yo mu carama Masumbuko Ahmad ni umwe mu bajeje intwaro barongoye quartier yo muri yo zone ya Buterere kuvuga amazi amazi avuye mu kinja gifure kigiye mu carama amazi acagenda uko yishakiye ndabanye gunga bidoga bavuga yuko leta yakijije carama iza kwica buterere inama isumba ingimba Hano makuru mu Kirundi arabandanya isaha zitandatu n'iminota 42 muri siyo za hadisanganiro mu bivugwa mu ndero intara ya Gitega ngo igiye kuza iratunganya ibibazo ku rwego rw'intara ku banyeshuri baheraheza ibisate kugira ngo iyo ntara igumane ibitigira byiza by'abanyeshuri wonyene kuvyigisha muri iki gice cya kabiri twarashizeho umugwi zoje utora ikibazo umwaka wa kabiri nuko umwaka wose uheza cycle umwaka wa kabiri umwaka wa kane umwaka w'icenda tuzoja dutora ikibazo kimwe cy'intara yose bose bakora ikibazo kimwe ni mu gice cya gatatu bidahindutse twashaka kubizogenda uko n'ay'abakenyezi n'urwaruka ngo barakeneye gusoma amategeko abagenga kugira ngo bashobore gutsimbataza amahoro n'intwari ibereye ibyo byavuzwe kuri uno wa kane n'userukira imbere y'amategeko ishyirahamwe dinasiko ryiyemeje kwigisha abanyagihugu ibijyanye n'ubutunzi imibano n'intwari ibereye mu gisagara ca Bujumbura mu gihe yariko aratanguza uruganda rwo guhimiriza abarongoye abandi mu makomine ya Muhana ntahangwa n'ingaha mu gisagara ca Bujumbura mu kubahimiriza mu bijanye n'ubumenyi bujanye n'itegeko rigenga amakomine Reimo Kamenyero akamenyesha ko bahisemwo amakomi ayo makomine bisunze ko ariyo yasinzikajwe n'ibihe bibi Burundi bwagiye buraca umushingamanza Fabiano Segatwe agasigura ko uwivuna abikora kugira ngo akingire ubuzima bwiwe cyangwa n'ubwo bundi ido n'ido muri bucana yandi y'ubutungane na Alain Desire bukenetsa uwivunye mu gukoresha uburyo bwari busanzwe butemewe n'amategeko ntashobora gukurikiranwa n'ubutungane amategeko amukingira cyane cyane bibonetse ko hatashobora kurokora ubuzima atabanje kwigwanira ibyo twabaganiriye muri bucana yandi iheruka. kwivuna rero vyemewe igihe cane cane bigamije gukingira ikiremwa muntu nk'uko bisigurwa n'umushingwamanza Fabien Segatwa nico gituma rero amategeko abyemera yuko umuntu yokwivuna kugira ngo akingire ubuzima bwiwe kandi noneho baravuga yuko ashobora no gukingira ibyiwe umuntu niyo sanga bariko bari ibi bintu vyiwe aje akagutwara ikintu ukasanga ariko aracirukana ashobora kumwiruka ukagifata umugabo amaze kugwa hasi ntiwoheza ngo uce uja ngaho ufate amahiri ukubite umugira yondo yondo umuntu wese rero hategerezwa kubahiriza iyo ngingo eka mbere n'abajejwe umutekano canke kwivuna abansi ni ukuvuga yuko ababona yuko ari umuntu amusungereje ashaka nko kumwica aho icyo gihe arashobora gukoresha inkoho yiwe hanyuma mugabo akabona yuko atakunda ashobora kugira naho uyu murasi araheza akamurasa nk'aho atiyica kwivuna si ukuvuga ngo ndishe kwivuna ni ukuvuga jewe uwo muntu yari aje kungirira nabi mugabo namwivunye mugabo ukivuna uwo muntu aguma afise ubuzima bwiwe nawe nico gituma wivunye hatubahirije amategeko abakoze icaha aho ashobora gukurikiranwa n'ubutungane iyo umuntu atubahirije izo ngingo canke ibyo ibyo bisabwa kugira ngo bavuge yuko umuntu ariko arivuna uyu muntu acahanwa nk'uko yakoze icaha agikoresheje kugira ngo arenze urugero canke abigire batariko baramukorera nabi canke badashaka kumukorera nabi uyu muntu aba ariko arakoye icaha nacyo gihanwa n'amategeko umushingwamanza Fabien Segatwa haratanga uturorero tw'ibyaha bishobora gukogwa n'uwivunye bitabereye ico gihe umucamanza arashobora kuvuga ati kuko kwivuna kwawe wita kwivuna ntikwari ukwivuna, ugahita ukamutesha ibyo byo kwitwa kwivuna mugabo agumye yirukanga akarenga imisozi ukamukurikirana ku musozi wa uwa kabiri ukamufata ugatangura kumukubita amahiri uko ni ukuyihanira si ukuyipfuna ibyo rero bica bihanwa n'amategeko iyo umuntu atagishobora kukugirira nabi ntushobora kumugirira nabi nawe witwaje kwivuna igikwiye aba ari ukurokora ubuzima bwiwe igihe bubangamiwe